خب بسم الله الرحمن الرحیم الصفت المشبهه و هی عامل المفعول بهی السادس صفت مشبهه و این ششمین عامل مفعول بهی است 136 كم حالة كم حالتن لمعمول صفة المشبهه میگه معمول صفت مشبهه چند تا حالت دارد اینجا هم فقط یک قاعده آورده در, در این درس بعدا جوابشو میده میگه 136 لمعمول صفت المشبهتی ثلاث حالات میگه معمول صفت مشبهه ست حالت داره معمول صفت مشبهه سه حالت داره یک ان یکون مقرونا به زمیر الموصوفی او مضافا الى ما فيه ضمیر الموصوفی پس حالت اولش اینه که ان یکون مقرونا به زمیر الموصوف أو مضافا إلى ما فيه زمير الموصوف فيرفع على الفاعلية في الأفصح مقدرين حالات معمول صفة مشبهه بخاطر فاعل فائل بودن مرفوع میشه طبق فسیح ترین سخن مانند ایها الملک الکریم نسبه که اینجا معمول صفت مشبه ما کلمه الکریمه کلمه چیه؟ الکریمه معمولش چیه؟ نسبه در حالت اول گفته بود معمولش همراه با زمیر باشه همراه با چه باشه؟ زمیر باشه خب زمیر موصوف زمیر ملک زمیر چی؟ ایها الملک و نسبه ای شاه بزرگوار ای شاهی که نسب آن چه بزرگوار است خب اینجا در حالت اول میبینیم که در معمول صفت مشبهه که نسب باشه زمیری وجود داره چی وجود داره؟ خب، میگه در این حالت به خاطر فائل بودن این معمول چی میشه؟ مرفوع میشه میگه فیرفو علی الفائلیتی فی الافصح میگه به خاطر فائل بودن مرفوع میشه خب مرفوع هست نسبه نسبو میبینیم مرفوع زمه داره چه داره؟ نقشش چیه؟ میگیم فائله فائله کریمه فائله چیه؟ فائله صفت مشبه هست یا زمانی که الف زمیر نداشته باشه آه؟ ولی مضاف باشه به کلمه ای که اون کلمه زمیر, زمیر داشته باشه مضاف باشه به کلمه ای که اون کلمه چی داشته باشه؟ زمیر مانند مثال بعدی الکریم ایها الملک الکریم نسب اجدادهی که اینجا نسب خودش زمیر نداره ولی مضاف به اجداده که اجداد زمیری داره که به موصوف برمیگرده در این حالت هم معمول فائل است معمول چی است؟ پس نسب در این مثال هم فائل صفت مشبه است این یک حالتش پس معمول صفت مشبه سه حالت داره یک زمانی که همراه با زمیر باشه یا مضاف به کلمه باشد که اون کلمه چی داره؟ زمیر داره دو ان یکون منکرن او مضافا الى فیون فینصب على التمییز حالت دوم این است که نکره باشد معمول چی باشد؟ یا مضاف به نکره ای باشد در این دو حالت در این حالت باز هم میگه میگه در این حالت منصوب میشه به خاطر تمیز بودن در این حالت منصوب میشه به خاطر تمیز بودن مانند ایها الملک الکریم خب نسبا دیدی معمول اینجا نکره هست پس به خاطر تمیز بودن چی هست منصوب هست اینجا معمول منصوب میشه پس ما میگیم نسبا تمیز و منصوب یا همچنین زمانی که مضاف به نکره ای باشه مانند ایها الملک الکریم نسب اجدادن که اینجا نسب مضاف به اجداد هست و اجداد نکره هست اجداد چه هست؟ در این حالت هم نسب که معمول کریم هست منصوب میشه پس حالت اولشو بیان کرد زمیر داشته باشد یا مضاف به کلمه باشد که زمیر دارد حالت دومش اینه که یا نکره باشد یا مضاف به نکره در حالت اول بنابر فائل بودن مرفوع بود در حالت دوم بنابر تمیز بودن منصوب و در حالت سوم ببینیم چی میشه ان یکون مقرونا به ال او مضافا الى ما فیه ال حالت سوم صفت مشبهه معمولش این است که معمولش یا الف لام داشته باشه یا مضاف به کلمه باشد که اون کلمه چی دارد؟ الف لام داشته باشه این حالت سوم چی میگه؟ میگه فیوجر رو لفظن میگه در این حالت معمول لفظن مجرور میشه لفظن چی میشه؟ مانند ایها الملک الكریم النسبی چی گفته بود؟ بله خب ایناشو توضیح میده اگر نداده بود آخر خودمون میگیم میگه که زمانی که معمول الف لام داشته باشه یا مضاف به کلمه باشد که اون کلمه چی داشته باشد الف لام در این دو حالت لفظا چی میشه مجرور میشه أيها الملك الكريم النسبي الكريم النسبي فوائد يجوز أيضا في المقرون بآل الرفع على الفائلية والنسب على كونه مشبها بالمفعول به ببين دارين حالة السيفومش كي قفت بود زماني كألف لام داشت باشه یا مضاف به الف لام داری باشه میگه در این حالت سوم گفته بود که مجرور میشه در فایده میگه همچنین جایز است منصوب بشه و جایز است مرفوع هم بشه پس سه اعراب در واقع درش جایز شد مجرور مرفوع منصوب مجرور منصوب مرفوع اگر مرفوعش کنیم بنابر چه نظری مرفوع میشه بنابر فائل بودن بنابر چی؟ فائل بودن یعنی ما اینجوری بگیم ایها الملک الکریم نسبه ایها الملک الکریم نسبو که اینجا نسب چه حساب کنیم فائل اون موقع مرفوع میشه دیگه خب یا اینکه مفعولش یا اینکه منصوبش کنیم به خاطر شبیه بودن به مفعول بهی به خاطر شبیه بودن به چه بگیم ایها الملک الکریم النسبه ایها الملك الكريم ان نسبه پس اعراب گرفت ببین مجرور در این حالت مضاف الیه حساب میشه مضاف الیه جو سیاه مجرورات بله اگر مرفوعش کنیم به خاطر فاعل بودنشه یعنی بگیم ایها الملك الكريم النسب ببین اگر گفتیم ایها الملك الكريم النسب اینجا مضاف الیه بودنه مجرور میشه أيها الملك الكريم النسب اینجا فائل و مرفوع أيها الملك الكريم النسب اینجا میگیم شبیه به مفعول بهی و منصوب هست دو تجري هذه القواعد على الصفة المشبهة سواء كانت مقرونة بأل كما مثلنا أو مجردة منها فتقول زارني رجل كريم نسبه او نسب و کریم نسبا او نسب اجداد، و کریم نسب او نسب اجدادی. بله دقت داشته باش گفت این اعرابی که الان توضیح داد در شماره در حالت سوم کلا میگه جاری میشه این قواعد بر صفت مشبهه برابر است که الفلام لام داشته باشد یا الف لام لام داشته باشه میگی مثالاشو ذکر کردیم اما زمانی که الف لام آره با, با الف مثالا رو ذکر کرد ایها الملك الكريم نسب ایها الملك النسب ایها الملك الكريم با الف لام مثالا رو حالا بدون بدون الف مثالاش رو ذکر میکنه میگه بدون الف هم اینا برش جاری میشه بدون اینا برش مانند زارنی رجل کریم نصبه او نصب اجدادی ها ببین منظورش هر اون سه بود که در اول ذکر کرد اون سه هست مثلا با الف مثالش رو ذکر کرد ایها الکریم ایها الملك نسبه اینجا با الف لام بود نسبه مرفوع بود نه خب بعدن نکره بود ایها الملك نسبا نکره بود خب کریم الف لام داشت نسبا چه شد منصوب شد حالا اگر اصلا الفلام هم نداشته باشه باز هم نسبا زمانی که نکره هست میشه منصوب میشه اونجا که در حالت اول الفلام داشت کریم ولی درش زمیر آمده بود مرفوع میشد حالا اگر کریم باز هم الفلام نداشته باشه زمانی که مضافه به زمیر معمولش باز هم مرفوشو میگیره یعنی این سه حالتی رو که اینجا توضیح داد زمانی که همراه با ضمیر موصوف باشه یا مضاف به کلمه ای که زمیر موصوف درشه یا زمانی که نکره باشه یا مضاف به نکره یا زمانی که همراه با الف لام باشه خب اینو برای این که مثال آورد ها میگه اون سه حالت در اون سه حالت الف لام دار بود در هر سه مثالش کریم چه صفت مشابه چه داشت حالا میگه ما در همون هر سه حالت الف خود الکریم رو برداریم خود صفت مشبه رو برداریم باز همون عملش رو به همون شکلی که توضیح دادیم انجام میده من مثال براش آورده مانند زارنی رجلون کریمون نسبو اینجا کریمون الفلام نداره نسبو از اون جایی که مضاف به زمیره از اون جایی که همراه با زمیره پس بنابر فاعلیت چی شده مرفو شده با وجودی که کریم الف لام نداره یا زارنی رجل کریم نسب و اجدادی اینا برای حالت اولشند اما حالت دومش زارنی رجل کریمون نسبن یا زارنی رجلون کریمون نسب اجدادین این حالت دومشه بدون الف لام اما حالت سومش زارنی رجل کریم النسب یا زارنی رجل کریم نسب الاجدادی این توضیح تمام هر سه حالتش بود سه متى قصد الثبوت باسم الفاعل من اللازم واسم المفعول من المتعدي إلى واحد ينزل, ينزل كل منهما منزلة الصفة المشبهة فتقول زيد صادق أو الصادق وعده زيد صادق أو الصادق وعدا والصادق أو صادق الوعد بحر إن نقطه ای رو شمار در ميجي ميجي میگه هرگاه قصد شد ثبوت از اسم فاعل از لازم از فعل لازم یا اسم مفعول از متعدی به یک مفعول میگه هرگاه از اسم فاعلی که لازم است یا اسم مفعولی است که یک تا مفعول داره اسم مفعولی که متعدی به یک مفعول است که یعنی یک نائب فاعل داره میگه هرگاه هدف از اینها ثابت بودن اون صفت بود چون صفت مشبهه یعنی صفتی که ثابته صفتی که چیه؟ در اون چیز در موصوف خب حالا میگه هر هرگاه از اسم فائل یا اسم مفعولی که اینجا توضیح شداد میگه هدف ثبوت اینا بود هدف ثبوت اینا اون موقع اینا سر جای صفت مشبهه قرار میگیرند سر جای چی قرار میگیرند صفت مشبهه یعنی مثل صفت مشبهه میشن مانند زید صادقون زیدون صادق وعده یا زید الصادق وعده ببین دقیقا مثل الکریم شد دقیقا مثل چی شد حالا یک بار با الفلام یک بار بدون الفلام آورده چون در صفت مشبه چی الف داشته باشه چی بدون الف اون احکامات سرش جاری هستند پس زیدون میتونیم بگیم زیدون صادق وعده میتونیم زیدون الصادق وعده که اینجا وعده بنابر فائلیت چیه مرفوع شده اما زمانی که نکره باشه مثال شو آورده دیگه اینجا صادق که اسم فاعل دقیقا مثل صفت مشبهه چون اینجا منظور از صادق صفت ثبوتیه صفت چیه؟ بله زیدون الصادق وعدن یا زیدون صادق وعدن صادق وعدن این زمانی که نکره باشه معمولش اما زمانی که معمولش الفلام داشته باشه که در اون حالت مجرور میشد نه یا هر سه اعراب درش جایز بود پس میگفتیم زیدون الصادق الوعدی یا زیدون صادق الوعدی بله پس این نقطه رو گفته بود گفته بود ببین ما های مشبهه داریم ولی این نقطه در ذهنت باشه که اسم فائل و اسم مفعول هم اگر معنای مثل معنای صفت مشبهه گرفتند حکم اونو میگیرند بله و یسمى مرفوع اسم مفهول فی مثل هذه الحالاتی فائلا لا نائب فاعل خب یه نقطه قشنگی رو اینجا ذکر کرده که حواس ما نبود در همچنین حالاتی مرفوع اسم مفعول مرفوع اسم دیگه بهش نمیگن نائب فائل ببین دیگه بهش نائب فائل نمیگن بلکه بهش چی میگن بله بهش میگن چی فاعل مش شيء متوجه شدی جا صادق وفاعل اسم فاعل صادق اسم مفعولي وعدوه زیدون صادق وعده وعدو فائلی خود صادق اسم فائلی بل ایدم به معنی صفت مشبهه ایدم مثل صفت مشبهه بله خب پس در این حالتان اگر اسم مفعولی اومده بود دیگه نمیگیم نائب فائلش بلکه میگیم چی؟ فائلش لأن الصفة تعتبر حينئذ ثابتة لا حادثة میگه زیرا این صفت در این حالت ثابت است و حادث نیست و یجری مجرى الصفة المشبهة و یجری مجرى الصفة المشبهة المنصوب المؤول بالموصوف نحو مررت به رجل لبنانی ابوه یه نقطه دیگه ای که خیلی مهمه اینجا ذکرش کرده میگه و همچنین مثل صفت مشبهه هست یعنی احکامش رو میگیره اون منصوبی که معول به موصوفه معول به چیه؟ بله مانند مررت به رجل لبنانی ابوه رد شدم به شخصی که پدرش لبنانی هست که اینجا لبنانی منصوب دیگه یا نسبت درش هست لبنانی ایرانی تهرانی آه؟ بله میگه منصوبی که در تعویل موصوف هست مثل صفت مش... بله میبینیم که ابو فائلش قرار گرفته و مرفوعه فائلش قرار گرفته و چیه؟ بله و ما یحتمل من, من, من الجوامد میگه اون کلمات جامدی که هم احتمال تعویل درشون هست باز هم حکم صفت مشبهه رو میگن یعنی مثل صفت مشبهه میشه اعرابشون مانند مررت برجل صخر قلبه ببین مررت برجل صخر کلمه صخر یک کلمه جامدی ها ولی اللحاظ معنایی همون به معنای سنگ دل بودن کسی که دلش چیه؟ مثل سنگه پس رد شدم به شخصی که سنگ دل است قلبش که اینجا قلبو فائل سخر هست فائل چه هست؟ سخر هست چون این سخر درست اسم جامدیه ولی در تأویل باله وصف ثابته وردت منهلا عسلا ماؤه بله وارد شدن به آبخوری که آبش مثل چی بود؟ آبش مثل اصل بود اصل بود آب آن خب اینجا هم اصل بله اصل اینجا کلمه جامدیه ولی تعویلش میتونیم بکنیم تعویل به شیرین بودن یعنی يعني وردت منهلا عسلا ماؤه یعنی يعني حلوا ماؤه شیرین بود چیش اونجا هم صخره رو به قاسی میشه تعویل کرد یعنی سخت بودن چی؟ مررت برجل قاسی قلبه یعنی خیلی سخت شهر إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها لا تكون إلا لفظية لأنها لا تكون إلا للحاضر میگه اضافه کردن صفت مشبهه به معمولش فقط اضافه لفظی است اضافه معنوی نیست زیرا به معنای حاضر است زیرا به معنای چی است اگر یادت بیاد در اون درس گفت اگر به معنای ماضی باشه اون موقع اضاف بودن مضاف بودنش معنوی هست ولی اون در بحث اسم فاعل و اسم مفعول بود که اونا میتونستند اما صفت مشبهه اینجوری نیست چون صفت مشبهه فقط به معنای که حاضره پنج تفترق الصفة المشبهة عن اسم الفاعل من عشرة وجوه میگه فرق میکند صفت مشبهه با اسم فاعل به ده جهت در ده چیز اسم فائل و صفت مشبهه با هم دیگه چی دارند؟ متفاوتند یک انه یساغ من المتعدی واللازم و یا لا تساغ الا من اللازم <coughs> میگه اسم فائل هم از متعدی درست میشه و هم از لازم در حالی که صفت مشبهه فقط از لازم درست میشه این فرق اول دو أنه يكون للأزمنة الثلاثة وهي لا تكون إلا للحاضر ميجي اسم فائل براي حرس الزمان زمان ماضی و حال و استقبال ولی صفت مشبه فقط بمعنى حاضر سي انه لا يكون الا مجاريا للمضارع وهي تكون مجارية للمضارع نحو منطلق اللساني وغير مجارية وهو الغالب نحو ظريف و جمیلان فرق سومشون اینه که اسم فائل همیشه شبیه به چیه؟ به مزارعه ولی صفت مشبهه هم مثل مزارع هست مانند منطلق لسان و هم نیست که این حالت غالبش هست مانند ظریف و جمیل خب اینجا میدونی منظورش چیه در این شماره سه یعنی اللحاظ هموزن بودن اللحاظ اون اصل حرکات و سکنات لذا مجاریان بهترین ترجمهش اینه که بگیم مشابهت آه؟ میگه انه لا يكون الا مجاريا للمضارع اسم فائل در اصل حرکات و سکنات با مضارع شیکیه ها مثل زارب و یزرب اما اسم مفعول میتونه شبیهش باشه مثل منطلق اللسان که اینجا منطلق صفت مشبهه و شبیه مزارش هست ینطلقه میتونه نباشه میتونه مثل ظریف و جمیل چهار ان منصوبه یجوز ان یتقدم علیه فرق دیگر اسم فائل با صفت مشبهه اینه که منصوب اسم فائل میتونه قبل از خود اسم فائل بیاد مانند زیدون عمرن زاربون که در اصل جمره چونینه زیدون زاربون عمرن که اینجا عمرن مفعول زاربون هست ولی قبل از خودش تونسته بیاد اما در صفت مشابه نمیتونه قبل از خودش بیاد ولا يجوز ان يتقدم منصوبها عليها اما جائز نیست که منصوب صفت مشابه قبل از خودش بیاد زیدون وجهه حسنون این این جمله درست نیست باید بگیم زیدون حسنون وجهه پنج ان معموله يكون سببيا واجنبيا ولا يكون معمولها الا سببيا میگه معموله اسم فایل میتونه سببی باشه میتونه چی باشه؟ اجنبی باشه اما معمول صفت مشبهه فقط سببیه مانند زیدون حسن وجهه یا زیدون حسن الوجه متوجه شدی؟ نه منظورش از سببی بودن اینه که در اون معمولش یه زمیل باشه که به خودش برمیگرده به خودش مانند زیدون حسن وجهه اینجا معمول حسن اجنبی نیست دیگه سببیه نه چون مال صفت مشبهه باید سببی باشه اجنبی نمیتونه باشه یعنی ما نمیتونیم بگیم زیدون حسن امرن یعنی زید زیبا زیبا کننده هست یا زیباست امر را چون امر اینجا اجنبیه امر چیه معمول اجنبیه بله پس معمول اسم فایل میتونه سببی باشه میتونه اجنبی باشه اما معمول مثلا در مثال قبلی همین مثالی که خوندیم زیدون زاربون امرن اینجا معمول زاربون چیه؟ اجنبیه ها؟ اما معمول صفت مشبهه نمیتونه اجنبی باشه باید چی باشه؟ سببی باشه دارای زمیری که به خودش شش انه لا يخالف فعله في العمل وهي تخالف فعلها فرق دیگر اسم فاعل با صفت مشبه اینه که اسم فاعل مخالف فعلش نیست در عمل یعنی چی یعنی اگر فعلش لازم بود اسم فاعل هم لازمی اگر فعلش متعدی بود اسم فاعل هم چیه همون عمل فعلش رو انجام میده ولی صفت مشبه نه با وجود که فعلش لازم باشه با این که فعلش لازم باشه ولی خود صفت مشبهه منصوب میکنه چون فعلای لازم نمیتونن دیگه مت... معمولشون رو منصوب کنن ولی صفت مشبهه برخلاف فعل خودش که از فعل لازم گرفته میشه منصوب میکنه مانند زیدون حسنون وجه متوجه شدین اینو پس میتونه صفت مشبهه میتونه برخلاف فعلش منصوب داشته باشه برخلاف فعلش چی داشته باشه؟ بله زیدون حسن وجهه میتونیم بگیم هفت أنه يجوز حذفه وبقاء معموله در اسم فاعل جائزه که تو اسم فاعل رو حذف کنی و معمولش رو باقی بگذاری ولی در صفت مشبهه این چیز جایز نیست هشت انه يق... لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل واضافته الى مضاف واضافته واضافته الى مضاف الى ضميره نحو مررت بمكرم عدوه میگه قبیح نیست یعنی لغتن زبانن میگه قبیح نیست زشت نیست حذف کردن موصوف اسم فائل و اضافه کردن و اضافه کردن اسم فائل به مضاف که اون هم مضاف به چی هست؟ به ضمیر اون موصوفه این میگه در اسم فائل قبیح تو میتونی موصوف و حذف کنی مانند مرر تو به مکرمن عدوی که تو موصوف مکرم رو چکار کردی؟ مررت برجل مكرم، بله اما در اسم در صفت مشبه این کار کار قبیحه این کار کار چیه؟ و یقبح مررت بحسن وجهه متوجه شدی؟ باید موصوف صفت مشبه حذف نشه ده اسم فاعل میشه میشه حذفش کرد و زشت هم نیست بله اونجا قبیه لغتا و زبانا از جهت زبان عربی این کار کار چیه قبیهیه بله له انه يفصل مرفوعه و ويمتنع فيها عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه فرق دیگر اسم فائل و اسم مفعول چه هست که بین اسم فائل و بین مرفوع و منصوبش فاصله میاد اما در صفت مشبهه میگه در نزد جمهور این چیز چه هست ممتنع هست پس این که تو فاصله بیاری بین مرفوع اسم فائل و منصوبش با خود اسم فائل این مشکلی نداره اما در صفت مشبهه در نزد جمهور نحوی ها این میگه مشکل داره جایز نیست زیدون حسنون فی الحرب وجهه اینجا بین حسن و وجه که فائلشه فاصله اومده این درست نیست در نزد جمهور نحوی ها اما بله اما در اسم فاعل مشکلی نداره یعنی تو اگر اینجا بگی زیدون زاربون فی الحرب عدوه هیچ مشکلی نداره برای اسم فاعل که فاصله بیاری بین منصوبش و بین اسم فاعل اما در صفت مشبهین مشکل داره اونجا هم اونجا در شماره هشت گفته بود مررتو به رجل مکرم عدوی عدوی ها اما در صفت مشبهه زشت بود که ما صفت چی موصوف از کنیم مثلا بگیم مررتو به حسنی وجهه بعد بگیم بگفتیم مررتو به رجلن حسنی بله پس شماره نه همین بود که نمیشه فاصله آورد بین صفت مشبهه و بین مرفوعش اما در اسم فائل میشه اسم فائل با مرفوع و منصوبش چکار کرد فاصلش داد ده یعنی ده همین فرق انه یجوز اتباع مجروره على المحل عندما لا يشتر لا يشترط المحرز نحو جائل الليل جائل الليل سكنا والشمس ولا يجوز هو حسن الوجه والبدن بجر الوجه ونسب البدن إن آخرين فرقشون ببين شمار ده يكمي دي قد بفداشت باش انه لا يجوز اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرس میگه همانا جائز است دادن اعراب امانت جائز است اتباع مجرورش بر محل بر چی؟ نزد کسی که محرز رو شرط نمیداند مانند جائل اللیلی سکنن و ها که اینجا ما اومدیم شمس رو اعراب چی دادیم؟ بله این در اسم فائل جایزه این در اسم فائل اما در صفت مشبه این جایز نیست ما بیایم بگیم که هو حسن الوجه وال بدنه هو حسن الوجه وال محرز دیگه چیه؟ محرز یک اصطلاحیه میگه محرز در نزد نحوی ها آن است که بطلبد اعراب کلمه مختص به خودش رو هنگامی که اعراب اون خلافش رو گرفته است مانند فائل بودن کلمه فائل است ولی مجرور شده لفظاً مجرور است اما محلن چه هست؟ محلن من مرفوع هست چون فائله چون چه هست؟ خب با ساده ترین زبان که میخوایم یعنی این شماره ده رو توضیح بدیم میگه در اسم فائل در چی؟ در اسم فائل تو بیایی عطف کنی بر محل مضاف الیه ببین جائل لیلی قرار دهنده شب اینجا اللحاظ لفظی لیل مجروره چون مضاف الیه چون چیه جائل اللیلی قرار دهنده شب مضاف به لیل ولی اللحاظ محلی ببین لیل منصوبه چون قرار دهنده شب اللحاظ معنایی که در نظر بگیری شب چیه مفعوله قرار دهنده شب شب چیه مفعوله اللحاظ معنایی ولی اللحاظ لفظی چیه؟ مجرورشون مضافونه لهی؟ میگه در اسم فائل تو بیای عطف بر محل بر محل مضاف له بکنی این جایزه یعنی ما لیل لفظا مجروره ولی محلش منصوبه محلش چیه؟ تو اومدی اگر بر محل لیل کلمه رو عطف دادی این در اسم فائل چیه؟ جایزه جائل اسم جائل اسم فاعل دیگه موقعی که ما میگیم جائل اللیل سکنن جائل اللیل سکنن و شمسه یعنی جائل اللیل و شمسه ما اینجا اومدیم شمس و اعراب چی دادیم اعراب محل مضاف الیه رو بهش دادیم محل لیل رو بهش دادیم اعراب خود لفظ لیل رو بهش اگر اعراب لفظ رو بهش بدیم اینجوری میشه جائل اللیل سکنن و شمسی اگر اعراب چی رو بهش بدیم لفظ لیل رو ولی ما اومدیم اعراب چی رو بهش دادیم محل رو پس در اسم فاعل عطف کردن بر محل مضاف الیه جایزه میگه در نزد کسی که محرز رو شرط خب اونو بلش کن دیگه شما اینو بفهم اما عطف کردن بر محل مضاف الیه در صفت مشبه جایز نیست این فرق همه اسم و صفت مشبهه شما در صفت مشبهه نمیتونی بگید هو حسن الوجه والبدنه باید بگی هو حسن الوجه والبدنی یعنی تو بیایی بر محل وجه بدن رو منصوب بکنی این درست نیست این دهمین فرق بین صفت مشبهه و چی بود؟ اسم فایل